50 languages. 13 13. กิจกรรม Les activitats. มาท่าทำอะไร Què fa la Marta? เธอทำงานในสำนักงาน Ella treballa en una oficina. เธอทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ Ella treballa amb un ordinador. มาท่าอยู่ที่ไหน On és la Marta? ที่โรงหนัง Al cinema. เธอกำลังดูหนัง Ella està veient una pel·lícula. ปีเตอร์ทำอะไร Què fa el Peter เขากำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัย Estudia a la universitat เขากำลังเรียนภาษา Estudia idiomes ปีเตอร์อยู่ไหน On és el Peter ที่ร้านกาแฟ a la cafeteria เขากำลังดื่มกาแฟ ell beu cafè พวกเขาชอบไปไหน on els agrada anar ไปดูคอนเสิร์ต al concert พวกเขาชอบฟังดนตรี a ells els agrada escoltar música พวกเขาไม่ชอบไปไหน On no els agrada anar? ไปดิสโก้ A la discoteca. พวกเขาไม่ชอบเต้นรำ No els agrada ballar.